Քննարկվել են պետական բարձրագույն կառավարական մարմինների, նախագահի աշխատակազմի, կառավարության գործերի կառավարչության, ազգային ժողովի, պետնախարարի աշխատակազմի, գլխավոր դատախազության, ինչպես նաև արդարադատության ոլորտի, բարձրագույն դատական խորհրդի ու քննչական կոմիտեի պետական ֆինանսավորման տարեկան հաշվետվությունները։ Նախագահի աշխատակազմի ծախսային հաշվետվությունը ներկայացրել է աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Շահրամանյանը։ Արցախյան հանրապետության նախագահի աշխատակազմի աշխատանքների կազմակերպելու նպատակով 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսել է 788.6 միլիոն դրամ նախորդ տարվա 752.3 միլիոն դրամի փոխարեն։ Ավելացումը հիմնականում պայմանավորվել է աշխատավարձի ֆոնդի տարեկան պլանավորված բարձրացմամբ։ 2022 թվականի փաստացի կատարողականը կազմել 753.2 միլիոն դրամ կամ նախահաշվի 95.5%-ը, տնտեսումը կազմել է 35.4 միլիոն դրամ։ Կարեն Շահրամանյանը ներկայացրել է նաև ծախսերի ու տնտեսված գումարների չափն առանձին հոդվածներով։ Նախագահի աշխատակազմում հաստ լաստիկների քանակը 145 միավոր է։ Այն ինչպես պարզաբաները Կարեն Շահրամանյանը պատասխանելով ազգային ժողովի փոխոսնակ Գագիկ Բաղունցի հարցին, չի նվազել ու չի ավելացել հաշվետու ժամանակաշրջանում, բայց 2023 թվականին հաստիկների քանակը կրճատվել է, ասում է։ Նախագահի աշխատակազմին գումարներ են հատկացվել նաև պահուստային ֆոնդից 226 միլիոն դրամի չափով, որը Կարեն Շահրամանյանի խոսքով լրիվությամբ ծախսվել է եղբայրական գերեզմանոցի բարեկարգման աշխատանքների վրա։ Դες գիտեք, եղբայրական գերեզմանոցում նոր հուշահամալիրի կառուցման ընթացքում ձեռբերված տապանակարերի կոմպլեկտների համար ընդհանուր առմամբ ձեռք է բերվել թվով 170 հատ կոմպլեկտ գերեզմանակարեր եւ դրանց վրա նկարների տարերի փորագրման ծախսերը, ինչպես նաեւ տեղադրման ծախսերը լրիվությամբ իրականացվել է այս գումարի հաշվին։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի բյուջեի կատարողականը աշխատակազմի ղեկավար Ռոբերտ Ղահրամանյանն է ներկայացրել։ Խորհրդարանի բյուջեի կատարողականը կազմել է 98.8% տեղեկացրել է Ռոբերտ Ղահրամանյանը։ Տնտեսումը 9.7 միլիոն դրամ է։ Աշխատավարձ նախատեսված 607 միլիոն 689500 դրամի դիմաց կատարումը կազմել է 607 միլիոն 29600 դրամ կամ 99.9%։ Խարախուսման ֆոնդ նախատեսված 59 միլիոն 5200 դրամը դիմաց կատարումակազմել է 58 միլիոն 939.200 դրամ կամ 99.9%։ Քաղաքացիական ծառայության ապահովադրման ֆոնդ նախատեսված 14 միլիոն 493.500 դրամը կատարվել է 94.9%-ով։ Պետական նախարարի աշխատակազմի հաշվետվության մասին աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Արզումանյանն է զեկուցել։ 22 թվականի պետական բյուջեի միջոցներից Արցախ հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմին հատկացվել է 224 միլիոն 475900 դրամ։ Նախարարշվում նախատեսված 224 միլիոն 475900 դրամ գումարից ծախսվել է 173 միլիոն 179800 դրամ կամ 81.6%։ Արայիկ Լազարյանը հանդես է եկել նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչությանը հատկացված գումարների կատարման մասին հաշվետվությամբ։ Կառույցը ճշտված նախահաշվի 80%-ն է իրացրել։ Նախահաշվի 77.6%-ը կամ շուրջ 274 միլիոն դրամը կազմել է աշխատավարձի ֆոնդը, որից փաստացի ծախսվել է 232 միլիոն դրամը կամ ֆոնդի 84.5%-ը։ Նախարարությունում 2022 թվականի սկզբին արկա էր 131.5 հաստիկ, տարվա ընթացքում ավելացել է եւս 2-ը, որի վարձատրությունն իրականացվել է 2022 թվականի պահպանման ծախսերի նախահաշվում նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդի շրջանակներում։ Արդարադատության բյուջեի կատարողական հաշվետվությունը ներկայացնելիս ասել է նախարար Սրփուհի Արզումանյանը։ 2022 թվականի պետբյուջեով նախատեսված արդարադատության նախարարության պահպանման ծախսերը կազմել են 460 67 միլիոն 390 հազար դրամ, 2022-ի երկրորդ կիսամյակում հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին եւ նոտարիատի մասին օրենքներում կատարված փոփոխությունների հիման վրա արտաբյուջետային հաշիվներ ունենալու հնարավորության սահմանափակումը եւ դրանով հանդերձ կախտատեսվող գումարները աշխատակազմի պահպանման ծախսերում ընդգրկելը պատճառ է հանդիսացել, որ նախարարության ճշտված պլանը փոփոխության ենթարկվի։ Արդյունքում Ճշտված պլանը կազմել է 526 միլիոն 809 հազար դրամ, իսկ դրա կատարողականը 511 միլիոն 495 հազար 700 դրամ։ Իրենց կառույցների պետական ֆինանսավորմամբ կատարված ծախսերի մասին հաշվետվությամբ հանդես են եկել նաև գլխավոր դատախազությունը քննչական կոմիտեի նախագահը, պետաիրավական հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստն իր աշխատանքները շարունակել է ընդմիջմամբ օրվա երկրորդ կեսին քննարկելով հաշ հաշվե քննիչ պալատի, պետական վերահսկողական ծառայության, ՄԻԲ գրասենյակի, քաղցարայության խորհրդի ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաշվետվությունները Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական